Ranje prati Dolores Van Carter, koju glumi Whoopi Goldberg, pjevačicu iz Las Vegasa koja je svjedočila ubojstvu koji je počinio njen dečko mafijaš, inače joj bivši poslo, ubivši joj poslodavca. Deloris eh, ulazi u program zaštite svjedoka te je skrivena u samostan, a tu se sprijateljuje s časnim sestrama, posebice sa sestrama Mary Robert, Mary Lazarus i Mary Patrick. Prvi skandal izbija kada najstarija sestra i nadzornica samostana uhvati Delores u noćnom izlasku, točnije u baru, zajedno sa sestrama Mary Robert i Mary Patrick. Kako bi ukaznila, naređuje Delores da se priključi crkvenom zboru, a nakon samo nekoliko satova, nekad konzervativni zbor, sestara pretvara se u pravu raspjevanu rasplesanu skupinu nešto drugačijeg repertoara na čelu s mountain hitovima iz 60-ih. Prvi hit, odnosno kompilacija par hitova ili danas popularno zvan eh, Midley je splet pjesama Heatwave u izvedbi Marte and the Vandals, eh, My Guy u izvedbi Mary Wells i pjesme I Will Follow Him u izvedbi Little Peggy March. No ovo su plesni hitovi 60-ih i prošli su uspješno kod publike, s obzirom da su smješteni u religijski kontekst, e, pridobili su još i više simpatija. Na primjer pjesmu My Guy u filmu pjevaju e, My Guy, My God, a osim uvjerljive glume i već time stečene komičnosti, prepjev ovih eh, popularnih pjesama još je više pojačao sam komični dojam. Za početak eh, same emisije slušamo Wave, My Guy, odnosno My God, I Will Follow Him pod imenom The Long Melody u izvedbi Dolores and Ronalds. Mark Sheyman je napravio orkestraciju koje su se protezale kroz film uz pomoć Hummy Man, Mark McKenzie i Tom Malone, a kompozicije koje možete poslušati na soundtracku su The Murder, zatim Getting into the Habit, Dolores is Kidnapped i Nuns to the Rescue. U pozadini inače možete čuti pjesmu Mashed Potato Time u izvedbi D Deep Sharp, čija se pjesma također našla na soundtracku, pa joj ajmo onda malo i poslušati. Izdvojit ćemo i pjesmu Rescue Me koju je izvela Fontela Bass 1965. Eh, godine, a nakon Fontele pjesmu su obradile Diana Ross 84. i Linda Ronstad 72. Eh, godine. Karijeru Fontele obilježila je pjesma Rescue Me, a pjesma je nastala jednog vrućeg ljeta u kolovozu tijekom jam sessiona u studiju Chicago Chess. Fontela, bas, Carl Smith, Reinhard Miner i Paul Wright uz vokalnu suradnju Mini Riperton koja je pjevala back vokale, a Maurice White i Louis Satterfield iz grupe Earth, Wind and Fire odsvirali su bubnjarsku i bas dionicu. Mi ćemo poslušati Rescue Me. Pjesma I Will Follow Him jedna je od najpoznatijih remikseva u filmu. Naime, pjesma se u filmu izvodi pred papom, stoga su redovnice aranžirale pjesmu nešto prigodno uz njihov poseban dodatak. Originalna pjesma koju izvodi Little Peggy March remake je instrumentalno hita iz 61. pod imenom Chariot u kojoj je napisao i izveo Frank Purcell. Nakon što je Peggy sa svojih 15 godina snimila pjesmu, postala je najmlađa pjevača pjevačica koja je uspjela zasjesti na tron američkih top ljestvica. A mi se odjavljujemo uz filmsku verziju pjesme I Will Follow Him. Ne zaboravite, ostanite i dalje uz program Radio Sove. Slušate emisiju Filmski puls. Koji film, film, film sad vrtiš u glavi?